Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 11, 1253 Ang kamatayan ni Saint Clare of Assisi Siya ang itinuturing na kauna-unahang lingkod ni Saint Francis of Assisi. Itinatag niya ang Order of Poor Ladies, isang monastic religious order para sa mga kababaihan na tumutugon sa mga Franciscan tradisyon. Sa kanya ring pagpanaw, ipinangalan sa kanya ang samahan na kanyang huling nabuo, ang Order of St. Clare na kilala rin sa tawag na Poor Clares. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.